Vamos a dar a benvida a unha grande eh, filóloga, escritora, poeta, eh, narradora galega, Emma Pedreira Lombardía que, mm, aparte da admiración persoal que eu teño por ela, pois eh, temos que felicitarla porque eh, mm, últimamente está moi reclamada para non somente para poder facer presentacións dos seus propios libros, senón tamén para compartir con outras persoas eh, eh, tertulias importantísimas con respecto á poesía, con respecto á narración. A, a, precisamente na, na súa páxina Link hai moi pouquiño unha cousa que ten moito que ver con, unha, con outra poeta que, que entrevistamos hai pouco, acordaste Armando, Rosalía Fernández Fernández Rial, aquela sí. desnortal, non? Pois, pues ela sí. Mm, parece ser que acabo de poñer aí na, nas redes eh, en má pedreira as voces ágrafas que pertence a, a un premio de poesía Cid Vergara Viraliño, que tamén foi uh -huh. eh, Cid Vergara Viraliño tamén foi premiado no noso premio de Rosaría de Castro de Cornellá. Ou sexa que tamén unha grande mm, mm, ocasión para poder falar con unha grande escritora e poeta admirada por nós. Moi boas tardes. Emma. Hola, boa tardes. Moitas gracias. Non sei se a, a presentación foi a correcta, pero se me, se me enganei en algo foi por, por cariño que teño, non por outra cousa. De cariño sempre correcto. Vale. Que alguén te diga con cariño e ben recibida. Bueno, pois eu pedíache que, quería falar contigo por eso, por esas dúas por, por dúas cousas. Unha que vai a suceder mañán, que ten algo que ver con un concello que se chama Carral e que temos moita amizade mm. con tal Carlos que, que por aí organiza tamén cousas e, e outra, pois, con ese libro que acabo de mencionar aí un poquinho, non? Mm -hmm. Contame. Que, que, que, me, que nos dices entonces con respecto a, a esa mm, mm, celebración de, de, en, en, en Carral? Que te pasa a participar con tertuliando, non? E, a ver, eh, o premio de Carral mm, está cumprindo neste ano 25, 25 anos de, de vida, que iso para un certame literario na nosa lingua é importantísimo, vos saberedes, porque tamén estáis aí eh, soportando un premio moi longe. Si no, vamos a 36, sí. E, eh, e iso é unha cousa case que inaudita, non? E entón sempre eh, hai que celebrar. Sobre todo porque a nómina de autoras e de autores premiados tamén é un... É, moi vizosa, moi eh, coñecida, moi variada, non? E, e pois, eh, aparte, pois, Carlos Lorenzo, que é o técnico de cultura de Carral, unha persoa que está atrás de mil proxectos que teñen que ver co, coa literatura, coa poesía, coa arte, eh, pois está mm, mm moi eh, entusiasmado non con, con ampliar o que é a trayectoria do premio non que só haxa unha celebración unha entrega dun premio e unha publicación, senón que tamén haxa como unha especie de sinerxias alrededor do premio e por iso vai facer estas, bueno, estas xornadas, xa fixo outras que eran evaluativas e a de mañá, pois, a, a min compráceme especialmente porque vou estar cos queridos Valdo Ramos e, e Xosé Luis Mosquera Camba, que son dos autores que, que admiro, aparte de a crítica literaria Inma, Inma Otero. Aldo Ramos, Emma Pedreira, Xosolí Mosquera e, e modera outra grande, non? A Inma. Inma Otero, sí, perfecto. Eh, bueno, un, un xuntoiro fantástico. De verdade que vai a ser seguro que un, un evento esperado. Por certo, para participar ao mellor tamén se pode escoitar ou pode verse por streaming, non? No lo sé, yo imagino que sí, porque Carlos siempre está en todo y y que o premio no só quede en Carral, sino que vaya para el mundo entero si que preguntaremos... Está Sí, Carral está siempre situado en un mapa. Está bien está bien Bueno, pues, parabéns, felicitaciones eh, un, acto extraordinario. Eh, eh, bueno, casi el o día siguiente otro, ¿no? sí, el día siguiente presentamos en, en esa me perdo, cada día una nueva aventura reseteo cando durmo, durmo pouco, pero bueno, podo resetear, eso é o que teño. Eh, imos a Lalín, ao Círculo de Recreo de Lalín, que é un sitio fantástico, a presentar os libros que hai en min, que, bueno, pues pois é o último libro polo momento que está que está por aí viaxando. E, eh, e viaxaremos a Talía, ata, ata as terras do Deza. Bueno, que, que ese libro xa se foi, foi presentado en moitísimos sitios, eh? é verdade que uh, eso, ducho os meus parabéns porque, quer decir, si te solicitan, quer decir, que te mm. leen. Claro, eh, sí, sí. Gustame pensar que, aina que non me lean, polo menos si tamén me escoitan, non? <laughs> Como, é, un, é un... Bueno, Nós admiramos que moito, non somente porque te sino porque te lean, sino porque ademais, mm, bueno, que cando falamos con outras persoas que, que te coñecen e que saben do, do, do traballo, pois, pois claro, admirante, eh, eh, eh, ponnos en valor pois un traballo extraordinario que estás a facer. Jo, é <laughs> que escoitar estas cousas mm, é maravilloso. Eh, a verdade é que o libro está funcionando moi ben porque está feito con moitísimo cariño, non, non só pola miña banda, non que eu son, simplemente a, a que puxo aí as palabras, as historias, senón pola parte da, da editora de Cuarto de Inverno entón para nós é moi especial estar co libro en todas partes non? Eh, coido que outras editorías máis grandes xa teñen unha presencia de seu nas montras, nas librarías nas bibliotecas, pero Cuarto de Inverno quere estar a pé de rúa, quere estar entre a xente e para iso facemos unhas presentacións polo menos as que facemos co, co con este libro da Cunquiña Azul, pois pues, é levar unha sí. maleta azul e levar moitas historias das que están aquí, porque non só é un libro para quen para quen gosta de ler. Os libros sí. que hai en min, que, que debe haber moitísimos, non? Porque ti eres unha lectora impedernida. Sí, de feito estou mirando todos os que tes por aí atrás a ver se si cazo algún título. <laughs> bueno, tamén teño algún, seguro que algún hai teu, sí, seguro, sí. seguro hai un escoita, pero non che te, mira, non che ten solamente esos. Hai outros ah, carnales por aí de outros sitios, de outros recunchos, eh? Sí, teño que teño un <laughs> teño un pequeno eh, de, hai, un que, que me fixo moitísima que, sabes que nos recomendou unha amiga túa tamén, é eh, amiga común, unha, unha tal Resina Vega, non sei se, se ah, sí, ah. coñeces. Sí, sí. <laughs> pois pues, un, un ese foi, a ver, o, bibliópatas e eh, fobólogos, me parece que era así. Fobólogos, ¿no? ben, ben, ben. sí, anda por aí. Pois pues ese libro está, sería como o irmán maior... Está ali no outro lado. no, mi madre, no libro, que maravilla. Pero, ese libro ver, sería o, o irmán maior deste outro. De, irmán maior deste outro. Bueno, sí, tú, tú tens moita eh, satisfacción en todos eles porque porque Ademais, eh, publicas en, en, en grandes editoriais, que quere decir que eso xa ten xa polo feito de que mm, xa é en Galaxia, porque te que ver os premios eh, extraordinarios que, que, que, por certo, hai que saber, os nosos entes non o saben, pero nós dicimos dítelo. Eh, o premio de gala de, do libro galego, que ainda hai pouco, me parece que do 2020, non? Yo, yo, no. o Xavier Lourenzo Valeirón, do ano anterior, ou, ou o Jules Verne, o, o premio da crítica, bueno... mmm, Así, non? Os poucos. Os boquiños andan por aí, sí. Merecido, merecido. É verdade. Mm, bueno, entonces falasnos do, deses libros que hai en ti que mm, mm a tendencia eh, é eh, mm, aparte de todo o que poidamos eh, nomear con, con, con adxetivos dun xeito ou doutro o mm, teu eh, sempre é feminismo. Non, eu non Quero citar a Xela Arias, non? Con, que, que celebramos tanto ano pasado que tamén eh, que temos que seguir celebrando, dicindo que sendo muller, sendo galega, non podo non podo excusar ser feminista e ser galeguista, non teño é unha consecuencia e eh, é unha escolla tamén ás veces consciente. Entón, si sí, falo dende dende o feminismo, dende a opción de, de ser muller, muller, muller. Eh, muller privilexiada, sempre o direi eh, neste, neste, neste lugar, neste momento nestas condicións nas que obvio son unha muller privilexiada e pero teño que darlle voz ou polo menos un non cometido darlle voz ás que non son tanto ¿no? Eh, e frear certas actitudes privilexiados nos por escoitarte, verte, lerte <laughs> hai privilexios diferentes hai, eh, son, son cosas diferentes Bueno, eh, non sei, non, non todo o mundo pode eh, decir que, bueno, pois pues, ten esta relación que, que, que estamos tendo contigo, non? Eu mm, mm por eso, por, por o seguimento, por, por, por o cariño que, que, que, que, que que ainda non cho paguen, porque esto, escoitamos e falamos eh, e, sabemos moito máis de Xela Arias gracias a ti, posto que nos fixetes unha, mm. unha videoconferencia extraordinaria. <laughs> Moitas grazas. Traballamos moito para para para que se coñezan non outras autoras. Sempre vou poñer en, en valor a todas eh, as nosas autoras e autores, pero con especial fincapé nas autoras, mm. que son mm. as máis bueno, silenciadas, non? Eh, temos aí, o que digo todos os anos as letras galegas, temos cinco. Mm. Mm. Eh, bueno. unha injustiza terrible. Vai, bueno, vai eh, por aí vamos, non? A, a ver se si sí. eso continúa. Agardamos que sí. porque, Exacto. desgraciadamente... Porque a ver, aínas. Ah, porque a ver, Aina. A ver, sí, Sí, sí. Igual Carmeigas. Tamén. <laughs> tamén, tamén, tamén. A ver, a ver, Ainas. Bueno, Armando, Armando e máis eu somos amante da, da poesía, pero Armando, cada vez que vemos que ten unha, unha poeta diante, pídelle que, que lean algo, verdad, Armando? Ti sempre... Di... Sí, sempre lle, sempre lle pido algo, aunque sea pouquiño, pero que sexa algo, porque é algo da súa alma. Eu non teño nada aquí, estou na cociña, porque, bueno, falades de privilexio tal, pero estou en pixama, é na cociña. Eh, para que é onde es... mellor está, é eh, que non <laughs> mellor, onde mellor está. Porque y, se está... E vos Eh, este libro que, que non é un libro de poesía nin un libro de narrativa e, e, e que tamén o é o sea, ni si ni non din todo pero esa creación, esa creación narrativa túa a veces tamén é poética sí. a veces non no, no se pode evitar <laughs> eh, puedo buscar un anaquiño si queréis. Claro, sí, mientras, mientras yo digo, Armando, que, que, que, si él también colleu alguna alguna obra de, Emma, si, eh, él sigue, seguro que él también la sigue, ¿no? Sí, sí, sí, tengo alguna. sí, aquí detrás también tengo también tengo <laughs> libros. Muy bien, muy bien. En una maleta. sí, sí. pues, a ver, pues eh, es pues, a ver, Emma, mm, mm, é un compromiso ao feito de que sí. ti nos leas algo, pero para que os nosos ointes saiban de que non somente empregas a poesía, pois que a narrativa tamén é parte da túa uh, grande faceta, non? Porque uh -huh. eh, mm, me parece que na, os premios de gala do libro galego me parece que tiñan algo que ver co, coa xenda cultural galega tamén, non? Como? No, digo que, que cando te, te, te entregaron o premio eh, sí. se, o premio Gala de, do libro galego tamén tiña que ver uh -huh. co, co, co, co Asociación de Escritores Galegos, non? Sí, bueno, é un, é un premio compart, bueno, compartido no que está auspiciado pola Asociación de, de Escritoras e Escritores de Lingua Galega, pola Asociación de, eh, de bueno, a Federación de Librarías e tamén a Asociación uh -huh. de eh, bueno, non me sai agora de de editoras en lingua galega, non? E eh, eh, de todas ensamblan esa ah. triple entente do libro e, e, e premian non? os mellores libros do ano. Tive a sorte de estrearme cunha obra juvenil e, eh, e convencer non? nese momento e foi, foi unha sorte. E, e nos que, que somos unha emisora aquí municipal, pero humilde e tal, pois pues temos que gabarnos de, de, de xente como a ti. Claro. <laughs> Pero xente como a min é, é circunstancial, ese ano son eu, o ano que ven é outra, bueno, e eso no, o, o, bueno, bueno, pero non temos, nos encontramos aí. Pero non eh, temos o privilexio de poder falar contigo, e entonces eh, hai que... que no, nos falamos agora nestos fintres, falamos con Enma Pedreira. Claro que sí, moi ben. Bueno, eu feliz. Pues, si, si te has escollido ese, ese pequeniño eh, espazo, o pequeniño texto, escoitámolo e... Eh, E, ademais, tampouco facemos demasiado para que non, tú, tú, tú non a ver se si me entendes, que non queremos incomodarte demasiado, porque eu sei que... Ah, non hai incómodo ningún. Eh, na casa sempre hai faena. <laughs> sempre, sempre, sempre. Bueno. Mm, hai un capítulo aquí que me gusta moito porque porque sempre falo que sempre falo das mesmas cousas, non? Eh, os libros son unha obsesión, pero tamén as casas son unha obsesión para min. De feito, penso que Castelao falaba da vaca como animal totémico galego, eu falo da casa como animal totémico galego. Creo que, sí. que hai sí. moitas mortes, moitas leas, moitos xuizos, moitas enfermidades, moitos enfrontamentos polas casas, non? Sobre todas as casas eh, matrices, non? Das familias. E tamén, e tamén hai tamén hai unha cousa que sempre que dicimos eh, cando estamos fora dicir, non vou á casa ou vou pa, ver a, miña, a xente da miña casa a, a, porque eu, a, é donde tempo da raíz, onde nacemos. E aunque tens noutro sitio, dices, vou a miña casa. Aunque non sei se a túa, que se que a leve un irmán ou un primo ou que sea, pero dices, é a miña casa. É que ten que ver co, co, a pel, xa, non? Co alma sí. pel, que ten un algo de, de, de estrutura mítica. Sí, Pois pues ese capítulo que é un dos últimos chamase unha casa nas árboles e di A vida para min ven sendo unha sucesión de casas e de perdas de casas. Se cando morreu a miña avoa deixamos atrás a casa da aldea e cando morreu o meu avó aquel piso no que medrei canda eles, ata o momento os meus días tiveron a fixación pola casa. Desde que traballaba e estudaba ao mesmo tempo, desde o primeiro premio literario que ganei, todos os meus cartos estaban destinados a empetarse para tres cousas mercar libros, viaxar e mercar unha casa onde meternos todos os libros e máis eu e poder lavar a roupa sucia das viaxes e seguir a viaxar. E así volver a comezar nun ciclo semellante ao dunha lavadora. Cando éramos pequenas, o meu irmán e máis eu construíamos casas con sabas, mantéis e pinzas Tiñamos unha casa nas árbores, na maceira grande do fondal, pero a miña vertixe impedía subir polos tacos cravados no tronco e ali no que para min parecía unha altura insalvable estaban as miñas amigas ou as miñas primas agardando por min, burlándose e agoneándome. Se cadra buscar algunha alternativa á Casa da Árbore fíxome querer aniñar en calquera sitio, a pesar de que a rapazada da aldea opinase que tiñamos a mellor casa da árbore do mundo. Moi ben, moi ben. É unha, unha maravilla, sí, señor. E, eh, e eh, agora que me falabas, que, que, que estabas, bueno, que describías parte dunha dunha situación, claro, inventada, pero que sí. ten algo que ver coa túa propia realidade, non? Porque senón non sí. escribirías, basicamente. Pois pues estaba Ese... lembrando, me lembrando da casa de miña avó que enfrente uh -huh. ao carón da casa tiño tiño o, o pozo, que lóxicamente había que tiña, tiña o pozo, e, e tiña unhas árbores e, eh, tam, tamén na horta, non? Había un, sí, sí. o canastro, o, o orreo, o canastro e <laughs> unhas árbores. E había unha maceira que eu sempre subía a ela. Y abuela siempre me, rifaba. Y acordábame, de, bueno, pues de un, a lectura fixo una realidad de ese traballo. É, nenes que vivimos. Sí, sí. Luego salí Eso, es fantástico. Un libro puede elevarnos a, a, otros sitios y e sobre todo cara atrás algo está algo está aconteciendo. que era una situación inventada, pero no es, porque este, este libro realmente son, bueno, denominaron memorias, memorias sí. mm, bibliográficas, non? Contando un pouquiño que son estes 40 e pico anos que teño en relación cos libros e coa lectura, <laughs> pero como eu sempre estou lendo, e sempre estou escribindo, sempre estou atrapando libros, pero realmente todo ten que ver, non? Entón, aí hai moita vida, hai moitas anécdotas e cousas sí, moi duras, e cousas simpáticas. Esa, esa, com ese compartir teu creativo é eh, precioso, fantástico. Además, me, yo, yo título extraordinario. A min, vamos, serpente, eses libros que hai en min, o sea, que, que, que ademais non, non teñen un número determinado, non? Algo, no. Algo que, que sempre terá... Non, porque está, me, está medrando sempre. Bueno, li, o título non é meu, o título é de das minhas editoras, de Andrea e de David, que, como xa vos dicía, traballamos man a man eh, foi un proceso super bonito, eh, moi delicado e, e ao final pois mm, foron eles que, que puxeron o, o título porque eu non me atrevía a pechar este traballo porque coido que ainda que falo moito de min e eh, falo moito en carne viva cando escribo poesía este é o libro máis meu non? e máis eu de todos os que escribín e dábame un pouco de responsabilidade de poñerlle o título entón fixeron non, fixeron non David e, e a no, de ah, verdade que eh, eh, un ex, vamos, é un exitazo eh, seguro sí. que terá ah, non somente es que mm, a máis continuará, seguro que continuará Sí, sí sabe. Será como aquel, cuando dicen aquel anuncio, continuará <laughs> sí, sí, sí. Bueno, Emma, que moitísimas grazas que para nós é un, pre, é un placer, unha honra eh, vais emitir nos dous programillas que facemos, tanto sempre en Galicia como en, en Galegos no vais bueno, eh, si precises, si queres dicirnos algunha cousa máis para os nosos entes de seguidores, aquí estamos, e senón, hasta outro momento. Tú mesma. Eu só darvos as grazas por, por, por o cariño que me demostrades sempre, e polo traballo que facedes. Estar, a casa está aquí, xa, xa, xa acabades de dicir, pero estades facendo unha casa tamén da diáspora, de alguma maneira, para, para alegrar a todas as persoas que, que estamos lonxe, non? Da lingua, da cultura, e, e iso é unha ponte... Gracias a vos, gracias a vos, a xente como a ti, pois pues, sentímonos perto tamén. Entón, tamén, o sea que... E tanto que sí vamos, vamos a aportamos un grauciño de area a este, os galegos do Mediterráneo que saiban que que eh, os... por do Atlántico. <laughs> pois pues, sentémonos orgullosos de vosotros. Sentémonos orgullosos de vosotros. Entón, aí estamos. Graciñas, eh, hasta outro momento. Non te incomodo máis. Pois pues moi ben, Irma. Bicos. Moitos. Hasta logo. Hasta logo. Hasta logo.